บุ๊กทูเก้าสิบแปดเดวดเซตอีอซิมเดวเดเซตอีออซิมสันธานซ้อนสันธาน สวอจนิสยูซีสวอจนิสยูซีการเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป Пътуването всъщност беше хубаво, но доста напрегнато. Пътуването всъщност беше хубаво, но доста напрегнато. รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป е Влакът всъщност дойде на време, но доста пълен. Влакът всъщност дойде на време, но доста пълен. โรงแรมอยู่สบายก็จริง пай. Хотелът всъщност беше уютен, но доста скъп. Хотелът всъщност беше уютен, но доста скъп. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ Той ще вземе или автобуса, или влака. Той ще вземе или автобуса, или влака. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Той ще дойде или днес вечерта, или утре рано. Той ще дойде или днес вечерта, или утре рано. เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม Той ще отседне или при нас, или на хотел. Той ще остане или при нас, или на хотел. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ тя говори както испански, така и английски. Тя говори както испански, така и английски. Тя е живяла както в Мадрид, така и в Лондон. Тя е живяла както в Мадрид, така iba Fuandon เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Я познава както Испания, така и Англия. Тя познава както Испания, така и Англия. เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Той е не само глупав, но и мързелив. Той е не само глупав, но и мързелив. Тя е не само хубава, но и интелигентна. Тя е не само хубава, но и интелигентна. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Я говори не само немски, но и френски. Тя говори не само немски, но и френски. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Аз не мога да свиря нито на пиано, нито на китара. Аз не мога да свиря нито на пиано, нито на китара. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า Аз не мога да танцувам нито ваус, нито самба. Аз не мога да танцувам нито ваус, нито самба. ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ ne o b i б a m nito opera nito ballet as ne o b i и a m nito opera nito ballet ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น Колкото по-бързо работиш, толкова по-рано ще свършиш. Колкото по-бързо работиш, толкова по-рано ще свършиш. тау нан. Колкото по-рано дойдеш, толкова по-рано можеш да си тръгнеш. Колкото по-рано дойдеш, толкова по-рано можеш да си тръгнеш. คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ Колкото по-остаряваш, толкова по-удобен ставаш. Колкото по-остаряваш, толкова по-удобен ставаш.